wema basi hakika yeye ni mwenye kuwaghufiria wanaotubia kwake وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا na mpe aliyejamaa yako haki yake na maskini na msafiri wala usitumia hovyo kwa fujo innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura hakika badhirifu ni ndugu wa mashaitani na shaitani ni mwenye kumkufuru mola wake mlezi وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا na ikiwa unajikurupusha nao nawe unatafuta rehma ya Mola wako mlezi unayoitaraji basi sema nao maneno laini ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا wala usiufanye mkono wako kama uliofungwa shingoni mwako wala usiukunjue wote kabisa utabaki ukilaumiwa muflisi إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا hakika Mola wako mlezi humkunjulia riziki ya mtakaye na humpimia amtakaye hakika yeye kwa waja wake ni mwenye kuwajua na kuwaona الله أكبر الله أكبر لا wako mlezi amehukumu kuwa wabudu yeyote isipokuwa yeye na pia mwafanyie wema kwa ukamilifu wazazi wenu wawili na hao au mmoja wao kifikiria kwako hali ya unyonge na mwisho wa umri wao basi lisikutoke tamko la kuchoka nao au kuudhika kwa yanayokupata kutokana nao wala usiwahamakie Nanena nao maneno mazuri, laini, yenye kuonyesha yesani na kwa heshimu. Na wafanyia upole, na wanyenyekee kwa kuonea huruma, na waombe, ewe mula mlezi, warehemu wote wawili kama walivyonifanyia huruma waliponilea utotoni. Enyi watu, mola wenu mlezi anajua kuliko nyinyi yaliyomo katika dhamiri zenu, na atakuhisabuni kwayo kwa thawabu na ikabu. Na mkiwa mnakusudia wema na mkautenda, tena mkatokea baadhi yenu mkateleza na kisha mkarejea kwa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu atakusameheni, kwani yeye ni mwenye kusamehe daima kwa wale wanaorejea kwake. Na wape jamaa zako haki yao kwa kuwafanyia wema na kuwaunga na kadhalika maskini mwenye haja na msafiri aliyekatikana na mali yake wape hao haki yao katika zaka na sadaka, wala usiyavuruge mali yako kwa utumiaji ovyo usio na maslaha. Kwani wabadhirifu, yani utumiaji ovyo, wenzao ni mashetani, wanapokea minongono yao, wanapowachochea wafanye ufisadi na watumie kwa uharibifu. Na ni mtindo wa shetani daima kukufuru neema ya Mola wake mlezi na sahibu yake ni hali kadhalika. Ukilazimika kujikurupusha na hawa waliotajwa wenye haja kwa sababu ya shida ulionayo na ukawa hukuwapa kwa kutokuwa nacho cha kuwapa sasa na ila hali unataraji Mwenyezi Mungu atakufungulia baadaye basi nena nao kwa maneno mema ya kuwapa imani nawe wala usizuilie mkono wako kutoa katika mambo ya kheri ukaufanya kama uliofungwa pingu za chuma shingoni mwako ukawa huwezi kukunjua wala usiukunjue wote kabisa kwa kutumia ovyo. Utakuja tukanika kwa ubakhili na majuto, au utabaki huna kitu umefilisika kwa sababu ya ubadhirifu na israfu. Hakika mula wako mlezi humkunjulia riziki ya mtakaye katika waja wake na humdhikisha katika wao amtakaye. Kwani yeye anawajua vyema tabia zao na anaziona hali zao. Basi yeye humpa kila mmoja wao pindi akishika njia zake kwa inavyowafikiana na hikma yake Mwenyezi Mungu.